Tu me tienes Ela acha que sou bobo e fica me dando moral Não sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem iludiu quem eu só quero te papar, vai virar minha refém. Dou uma colocada forte, e volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém. Dou uma colocada forte, e volto só ano que vem. Dou uma, dou uma colocada forte, e volto só ano que vem. Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou. Se ficar de brincadeira, de brincadeira, vai tomar L pro popô. Se ficar de brincadeira, vai tomar L pro popô. Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral. Não sabe do meu talento, tá vacilando legal. Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém. Quando tu perceber isso, vai ver quem iludiu quem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém. Dou uma colocada forte, e volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém colocada forte, volto só ano que vem. uma colocada forte, volto só ano que vem. Toma, toma colocada forte, volto só ano que vem. Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou. Se ficar de brincadeira, vai tomar no é cocô. Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou. Se ficar de brincadeira, vai tomar no é cocô. Se ficar de brincadeira, vai tomar no é cocô.